يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن, ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العلي العظيم हाणे आयत पढ़ीसूं अठटीह खां वठी अठटीह आयत खां वठी पढ़ीसूं टेतालीह आयत ताईं ॾिसूं केसि ताईं था पहुचूं हिन अधु कलाक में इनशा अलाहाम पंहिंजो <clears throat> ॻाल्हि थी वई हली सिधो अखबार आहे हीअं चवंदा अलाह ताला खे असां हिकु अधु पोइ हिते मोकिलंदासीं चङा कमु कंदासीं हिन खां अॻे आहे त हाणे अलाह फरमाए थो त इन अलाहु ग़ैब समावात समावा थियो अलाह ॼाणंदड़ आहे ग़ैब जो जेके ॻुझियूं ॻाल्हियूं आहिनि आसमाननि में ऐं ॻुझियूं ॻाल्हियूं आहिनि ज़मीन में सभिनी खे ॼाणंदड़ आहे यानी आख़िरत जनत जानम सभु ऐं ख़ज़ाना जेके लिकियल आहिनि इहे उहे सभई ख़बर आहे अलाह ताला हिन हू अलीम बि ज़ातिसूर एतिरे क़दुरु जो तव्हांजे सीननि में जेकी ॻाल्हि आहे सा बि अलाह ताला खे ख़बर आहे इहा ॻाल्हि मतिलबु ॿियनि सूरतुनि में बि ईंदी सूरत हदीद में हिन अलीम बि ज़ातूर तव्हांजे सीननि में जेकी आहे हिन दिलि में जेको ख़्यालु था करियो उहो बि आहे ॿुधो ख़्यालु दिलि में सोची त हीअं चङाई जो त चङाई जो अलाह ताला सोचणु जेको चङाई जो आहे उनजो बि हिसाबु ॾिए थो उनजो बि उजूरो ॾिए थो पोइ भले तव्हां उहो कमु न बि करियो करे सघियो कंहिं बि सबब सां हीअं त हरूभरू न करियो रुगो सोचियो वेठा पर जेकॾहिं माण्हू कमु न करे सघियो त बि हुनखे रुगो सोचण जो ई सुठो अहवज़ु ॾिए थो पर जे बुराई जी ॻाल्हि सोचे थो त पोइ हुन ते लिखिजे थी पोइ बुराई जो कमु नथो करे पोइ उहा मेटाए छॾिजो अलाह ताला जो क्रंसीब में ईअं चयो आहे ऐं हदीस पाक सलाहु वसम हीअं हीअं आहे जंहिं तव्हांखे धरती ते सुभाणे अचे थो सूरतुनि करे हिन ते तवजो करण जी ज़रूरत आहे सूरत बकर में पढ़ियोसीं त अलाह ताला चयो पंहिंजे हुनखे फ़रिश्तनि खे आऊं खलीफ़ो बनाइणो आहे धरती ते आदम किथां ईंदो हाणे उहो थी ॻाल्हि ख़लीफ़ो आदम ख़लीफ़ो आहे धरती ते तई हुन खे ख़लीफ़ो करे सम्झो या न सम्झो पर हू यानी अलाह जो राजा अलाह अलाह ताला जो जे तरफ़ां धरती ते हू आहे रहे थो हुकूमत थो करे या नथो करे जेको बि पर हू ॼण खलीफ़ो आहे हिन सेंस में हाणे उहो बि ॾिठोसीं त आदम अल इस्लाम खे ख़ल कयईं वरी आद क़ौम जे मुतलिक़ अलाह ताला सूरत आराफ़ में ॿियनि हंधि ॿियनि हंधनि में किथे हुन चयो त आद आदि क़ौम खे असां तव्हांखे तव्हांखे ख़लीफ़ो कयोसीं धरती ते यानी तव्हांखे इज़त ॾीसूं तव्हांखे ताक़त ॾीसूं तूं कुवत ॾीसूं तव्हांखे अथॉरिटी पावर ॾिनोसूं भई इहो ख़ली ख़िलाफ़त आहे पाण ख़िलाफ़त चङे कम में कंदव त पोइ ख़लीफ़ा आहियो सुठो नमूनो भलो आहे अलाह ताला खे मक़बूल आहे पर जेकॾहिं बुछड़ा कमु कंदव यानी हीअ वेठा अमेरिका आहे वेठा ब्रिटन ऐं हुनखे पावर आहे ताक़त आहे कुवत आहे पर हीअ मसीहत द ज़ाली इहे जेके आहिनि से सभई इन सेंस में दे आर अपोज़िट ऑफ ख़लीफा अपोज़िट मतिलबु त उहो ख़िलाफ़त हुन वटि पावर आहे ताक़त आहे भई जेकी सो कनि पर जेकी वण बुछराई जो कमु जेको आहे सो हदि खां वधीक था कनि जेको ज़ुल्म ई ज़बरदस्ती ऐं माण्हुनि खे क़तलु करणु गारत घणियूं ऐं बमबार करणु बमबार करणु सॼे मुल्कनि में ॿियो जेको आहे सो हाणे हिननि जे हथां पियो अचे बदिलि त हथां अलाह ताला चाहियो थिए त हिननि वटि पावर हुजे हिननि वटि अथॉरिटी हुजे पर हिननि जेको आहे सो जा मुस्तक न थिया अलाह ताला हुन खां खसे वठंदो इनशा अलाह तव्हां ॾिसंदो थोरे ई अरसे में हिननि हरामिन खां सभिनी खां जेका फुरे पट बि जेका ताक़त कुवत अथनि हिन करे जो इहे हिन जे लाइक़ु न आहिनि जो हुन वटि हुकूमत हुजे ताक़त हुजे अलाह ताला हिते फरमाए थो त तव्हांखे ख़लीफ़ो यानी हर हिक खे क़ौम खे उमत मोहम्मद उस ख़लीफ़ो उमत बनी साहिल खे ख़लीफ़ो बकर में बि बनी साहिल खे ॼण खलीफ़ो कयो जा मुस्तक़ कोन हुआ तंहिं करे पोइ हुनखां फुरिजी वई हली हाणे उहो फुरजी वई अथनि त पंहिंजो अञा ताईं हुनखे मिलंदी कोन क़यामत ताईं अलाह ताला फ़रमायो ॿिए हंधि सूरत में क़यामत ताईं हिननि ते जेके इहे आहिनि बनी इसराहल हिननि ते अलाह ताला अहिड़ा माण्हू मोकिलींदो जेके हिननि खे ज़ुल्म कंदा हिननि सां छो जो हिननि जा लक्षण ख़राबु आहिनि पुछड़ा आहिनि फ़माइन काफ़र खे काफ़रनि खे का शइ नथो वधाए अचे कोन सौ खां जो ऐं टो हिते धरती ते ज़ाहिरो जेको टोटो नुक़सानु सॼो रुगो लॉस लॉस लास लास जेका इकोनॉमी जेका कोलेप्स पई थिए हिकिड़े दफ़े वरी मथे खणी अलाए प्राव पंहिंजा सभई गॾु करे पंहिंजूं मिल्कियतूं वरी थोरो सुधारे विया हाणे वरी जेको आहे हिनजी कोलेप्स थींदी आहे इकोनॉमी अलाह खसारा कुल ए रसूल पाक सलाह सम चयो हिननि खे हाणे कुल ते ॻाल्हि कईसूं त चवे थो कुल खणी छॾियोसि भई चए थो इहो त कुल अलाह जो हुकुम आयो सॼो क़ुर मां कढी छॾियो हाणे अहिड़ा मोतबर में असां पैदा थिया आहिनि असांजो सुञाणो मिलंदो यार असांजो लाहौर वलाकुअ ते अहिड़नि यारनि खां भींघ भली सां मुसीबत कहिड़ी आहे चए थो कुल जेको जिते क़ुर में लिखियो आहे उहो कढी कुल हो अलाह में कुल कुल न पढ़ो हो अलाह खां शुरू कयो कुल आउज़ बि बिल आउस बि बिल फ़र्क़ु शुरू कयो कुल कुलाउस बीर बीनार हाउस बि बिनास हाणे मथो बि न तव्हांजो ख़राबु अलाह ताला हीअं लाथो नबी पाक हीअं पढ़ियो असां बि हीअं पढ़ियो मसफ़ में हीअं लिखियो पियो आहे तव्हां बि न वरी हाणे किताब में मज़ो तारीफ़ करण जो हिकिड़ो सुठो तव्हांखे हथु अची वियो आहे बहानो मुसीबत ऐं वरी ॿियनि खे मञाए वीचारा जेके मुंहिंजा बोरड़ा माण्हू हुननि वटि वञे थो मेन सां हुननि खे चवे थो त अरे हीअ कुल कीअं था पढ़ो हीअ कुल खे त कढी छॾियो न हीअ वरी कीअं थींदी वरी हुनजी निमाज़ पढ़ायाईं अड़े मूं चयो अहिड़े निमाज़ खे असांखे चओ था त असां पंहिंजी वरे वराए था पढ़ूं तूं बढ़िया असांजी वरी निमाज़ न पढ़ाए जांइ कॾहिं मुसीबत में अहिड़े माण्हूअ खे तव्हां इजाज़त ॾींदी आहे जो तव्हांजी निमाज़ पढ़ाए <coughs> कुल अराई थुम तव्हां छा ॾिठो तव्हां शखा हुकमज़ीन तदाउन में दून निला उन्हनि खे उन शरीकनि खे जेके तव्हां जिन खे ताईं सॾींदा हुओ अलाह ताला खां सवाइ अला सां अी माज़ा ख़लूबन ॾेखारियो मूंखे त छा ख़लकियो अथनि धरती ते कहिड़ी शइ हुन ख़लकी आहे ख़लकी क्रिएट कई आहे के आहे का शइ जेका ख़लकी हुजे हुननि अरुनी माज़ा ख़लकू मिनल ख़लूब अम लहम शिरकुन फिस समावात को का आहे शइ हुनजो भाईचारो हुननि जो को धरती ते आसमाननि में अम आतना हुम किताबनि या हुन वटि को किताबु आयो आहे लथो आहे फम अला बई मिनो जो उन ॻाल्हि ते पधरा हुजनि सुल्तानेशन आहिनि ज़ालम ज़ालिम जेके आहिनि हिक ॿिए सां वाइदो कहिड़ो कनि था बाद हु हिक ॿिए सां वाइदो कहिड़ो था कनि इलाह गुरूर आहे सवाइ गुरूर सवाइ धोखे माना धोखो इन ला युम सिकु समाउ थियो अलाह जेको आहे सो जले बीठो आहे आसमान खे ज़मीन खे युम सिकु युम सिकु जो लफ़्ज़ पहिरियों शुरू में ॿी नंबर आयत में जेको आयो त अलाह ताला जंहिं ते रहमत करे थो पंहिंजी को रोके नथो सघे हुनखे या जंहिं ते रहमत पंहिंजी खणी थो वञे तहमत हाणे हिते जॾहिं बिठो आसमान खे मतिलबु त हुनजे कब्ज़े में आहे कुदरत जे हथ में आहे हुनजे अंतज़ूल आहे त जीअं ॾही न पियो मतिलबु सभई ॻाल्हियूं हिक ॿिए खे खतरो आहे हुनखे सिॼु चंड खे न लॻो चंड सिज खे हीअं थियल थिए हू थियो हू सितारो हिनखे न मिले हू लॻो हिनखे न वञे लॻे अंतज़ूल आहे त थिरी न वञनि हिक ॿिए खां परे न थी वञनि हलिया तिरकी न वञनि ज़ल ज़ल तिरकण जो वल इन ज़ालत आहे पर जेकॾहिं थिड़ी थापड़ी वञनि वञी विया त इन अम सख होम आहे मिन आदिम निम्बादी त जेकॾहिं को थिरजी वञे को कंहिंखे रोके सघंदा का शइ जेकॾहिं चंडु हिन पासे थी वञे हलियो त हुनखे रोके सघंदा आसि सिज हुन पासे थी वञे हलियो हेॾां थी वञे हलियो थिरी वञे पंहिंजे ऑर्बिट मञा पंहिंजो हुन मां निकिरी वञे हलियो त हीअ को हुनखे रोके सघंदा वल इन ज़ाल था इन आम मिन को हुन मज़ा आहे जेको हुनखे रोके सघे जेकॾहिं पंहिंजे ऑर्बिट मां को थिड़ी वञे हलियो इहो जेको सिस्टम आहे निज़ाम जेको आहे चंड जो सिज जो धरती जो ॿियनि सितारनि जो हीअ चवंदा असां हुन ते कब्ज़ो था कयूं पोइ हिन खां पोइ इन हू कान हलीमन गफ़ूर आहे अलाह ताला बेशक हलीम आहे हलनि नेठा ई निवड़ मतिलबु आहे जो सब्र कयो वेठो आहे हीउ बदमाशी हेॾी कनि था उन जे बावजूदु अलाह ताला सुल ज़रात में फ़र्मायो त हेतिरे ज़ुल्म जे बावजूदि अलाह ताला बख़्शण वारो आहे हराम करण वारो आहे हेॾा ज़ुल्म कयो था त बि क़ौमुनि ते जेको आहे सो एतिरो अज़ाब तकिड़ो नथो आणे हुनखे पंहिंजो हिकिड़ो वक़्तु वक़्तु मुक़ररु अथसि इन सेंस में हलीम आहे इन गफ़ूरा व अक्समू बिल्लाह जहद ऐमान हिम ल इंजा नज़ीर उम में भई हीअ जेके हंधि कसम قسم थिए त अलाह जा त पका कसम जाहिद अहिमान आहिनि अहमान कसम किरबो भई قسم अक्स कसम अकसमूं कसम ते खयऊं अहिमान अमान वाइदो ते कयऊं ऐंमान ईमान ॿियो अहिमान बियो अमान माना पंहिंजो कसम ख ईमान जेको आहे फेथ आहे उहो उन ई माना ते को नज़ीर आयो को रसूल आयो जो असांखे वार्निंग अची ॾींदो त पंहिंजो असीं उमतुनि खां असीं हिदायत वारा थींदासूं ईअं त चयऊं पर जॾहिं आयो हिदायत ॾियण वारो वारनिंग ॾियण वारो त पोइ हुनखे कूड़ो कयूं जेकॾहिं को आयो नज़ीर असां वटि वॉर्निंग ॾियण वारो अहदा अहदा वधीक हिदायत वारो हिदायत हिदायत वारो हुदा हिदायत अहदा वधीक हिदायत वारो सभिनी खां मिन एहदल में सभिनी मुल्कनि खां सभिनी उमतुनि खां वधीक असीं थींदासूं हिदायत वारा फलमा नज़ीरुनि इहो नज़ीर जे मुतल ॻाल्हि आहे पर मतिलबु ॿिया सभई काफ़र त पर जॾहिं हुन ते नज़ीर आयो यानी रसूल पाक पाकिस्तान हिन में केतिरा दफ़ा नज़ीर जो लफ़्ज़ु जेको आहे वॉर्निंग ॾियण वारो इस्तेमालु थियो आहे ॾिसो नज़ीर इलाह नफ़ूरा पर हुनजी नफ़रत हुनजी जेको आहे नफ़िरत खां सवाइ ॿी का शइ वधीक कोन्हे या नसू पाक सलाह सां नफ़रत कयाऊं अबूला नफ़रत कई वरी फलाणो फलाणो फलाणो अबू जहल फलाणो अलाए केतिरा जेके बि आहिनि हुननि नफ़रत कई पोइ सभु बदरजे हुनमें सभु ख़तमु थिया हिते फरमाए थो इहो जेको नफ़रत कयूं इहो जेको भॻा थिए पंहिंजे हिदायत खां इस्तिक धरती ते करे मगरूरी जे करे मुल्क में मकर सई ऐं रिथ बुछड़ी हिन रिथ बुछड़ी ते थियऊं ऐं पंहिंजो तकबुरु बि हली ऐं रिथ बुछड़ी जेका आहे बुछो मकर जेको आहे नथो वठि करे ऐं न वठि कंदी मगर मगर बुछड़ी मगर रिथींदड़नि खे यानी जेके उनजा आयल आहिनि जेके रिथ ठाहींदड़ जेके कंस्पिरिसी करण वारा जीअं कंस्पायर जेको कनि था पिया ॿियनि क़ौमुनि जे ख़िलाफ़ु अलाह ताला उन्हनि खे वठनि वठंदो नेठि भला ही हिकु सही सय इलाह बि अली मूंखे हिन सूरत जूं हीअ ॿ आयतूं जेके आहिनि हीअ जेको मकराएबूर उहो हुते ऐं चाहे मकर जेको आहे सवाइ उन कंहिं ते कोन उन ते लॻंदो छा ॾिसो था का आहे का पोइ छा उहे इंतज़ारु कनि था इलाही रुगो कारवाई पंहिंजे अॻियनि अॻियनि वारीअ जो जिन जेको अॻियनि क़ौम कयो उहो ई बि कनि था फ़लन तजदल सुनत सुनतिला आहे पोइ हरगिज़ न लहंदी तरीक़ेकार अलाह जे में का तब्दीली सुनत आहे तब्दील आहे वलन तजदल सुनत आहे तहवील आहे हाणे हीअ तहवील ऐं तब्दील ॿई लफ़्ज़ हिते बि इस्तेमालु थिया सूरत पंहिंजे फतह में इहे ॿई लफ़्ज़ لفظ ॿियनि हंधनि ते ॿई तब्दील थिए थी ऐं तहवील थिए थी सुतनी साहिल में तब्दील तहवील तब्दील कहिड़ी आहे तहवील कहिड़ी आहे तब्दील आहे का तबदीली कोन थी यानी क़ाइदो क़ानून जेको असां ठाहियो आहे काइनात खे हलाइण जो उहो ईअं रहंदो ऐं तहवील इएं न थियो हिकिड़े ॾींहुं वरी ॿिए ते वञी किरे या छा अहिड़े क़िस्म जी तहवील कोन्ह थींदी हॉल यानी हिकु ॿिए हिन क़ौम जे बज़ारी हुनखे चए ॾोह खयो हुजे फलाणे अलफ़ क़ौम ऐं सजा वरी ॾियूं ॿिए क़ौम खे ईअं कोन्ह थींदो जंहिं क़ौम कयो आहे उन उनखे ई सज़ा मिलंदी हाणे हीअ बुछाई जेके कनि था सजा इन जे बज़ारी ॿियनि खे मिलंदी ईअं न उन्हनि खे ई मिलंदी जेके तहवील जो इहो माना थी सघे थो ॿियो बि मुफ़सर लिखियो हूंदो हाणे हींअर आउं पंहिंजे मथे मञा पियो ॿुधायां हाणे हिते अवलम यसी चेती निगायत पढ़ी छॾियुसूं हाणे फ़र्माए थो अवलम यसी छा हिन धरती ते सैर न कयो आहे घुमिया फिरिया न आहिनि पोइ के न ॾिठो इहो त ॾिसण आयो त के फ़क़ान आखिबत कीअं आखिबत थी पंहिंजो उन्हनि खां अॻियां वारनि जी लज़ीन हिम जेके हिन खां अॻु में हुआ ॿुधायोसि वकानू अशद मिन होम उहे अॻियूं जेके क़ौम कुवतूं क़ौमूं हुयूं उहे वधीक हिननि खां ताक़त वारियूं हुयूं छो त हिन खां अॻु में वॾियूं क़ौमूं हुयूं पर हाणे थी सघे थो हिन हिन जनरेशन खां अॻु में को अहिड़ो जनरेशन धरती ते न गुज़रियो हुजे जेको अहिड़ो डिस्ट्रक्शन करे सघियो हुजे पर हू ताक़त वारा हुआ चङेज़ ख़ान पंहिंजो ताक़त वारो हो या छा मतिलबु त फिरहन जेको ताक़त वारो हो हा जेको हारून कारून सभई ताक़त वारा सगारा हुआ पंहिंजे पंहिंजे लिहाज़ खां पर हाणे कानू अशद मिन हुम मिन हुम जी माना इहा रेशी वीचारा हथियार न को पोइ वारा हुआ उहे वॾी ताक़त वारा कोन हुआ इन लिहाज़ खां उहे जेके मके वारा उन वक़्तु काफ़र हुआ त हिन खे अॼु कुवत कोन हुई पर हींअर ई हिन जनरेशन में जेके काफ़र आहिनि उन्हनि जी कुवत तमामु वॾी सख़्तु आहे अहिड़ी कुवत अॻे कंहिं क़ौम खे कोन हुई कानू अशद मिन हुम कूअ काई शइ कोन्हे पंहिंजो हीणो करे मौजिज़ करे सघे आसमान में न को ज़मीन में का अहिड़ी शइ आहे जेका अलाह खे मौजिज़ करे सघे हीणो करे आहे हाणे अलाह ताला जा मुख़्तलिफ़ नाला हिन सूरत में अचनि पिया हीअ अलीम आहे ॼाणे थो माण्हू वटि छा आहे ऐं क़दीर आहे कुदरत रखे थो उनखे बर्बादु करण जी इहे सभई ॻाल्हियूं जेके आहिनि से हिन हिन क़ौम मतिलबु आहिनि ऐं <clears throat> अलाह ताला जो हिते नालो अलीमन क़दीर आहे ऐं अलीमन ग़फूर आहे ऐं पंहिंजा मुख़्तलिफ़ नाला अलाह ताला जा हिन सूरत में तमामु सुहिणा हलीमन ग़फ़ूर आहे ऐं पंहिंजा सभई नाला आहिनि हाणे हिते असां ख़तमु था करियूं इनशाहनी वकफ़ो था करियूं बाक़ी ॿ टे आयतूं रहियूं आहिनि टेतालीह खां वठी पंजेतालीह पंजेतालीह आयतूं मतिलबु त पंहिंजो ॿ टे आयतूं आहिनि अञा अलाह महफ़िलना वर हमना वर ज़ुकना वफ़ज़ना वहदना सातल मुस्तक़ीम